maana akaivaa ile nguo kwa ajili ya swala kama kustiri uchi wake je inasihi kufanya hivyo anasema rahimahullah ta'ala mal fariqu baina almubahat baina almubahati min almuharrama ni ipi tofauti baina baina thiyabi almubaha baina nguo za halali min almuharramati kuna nguo zilizoharamishwa وإذا كان محرما فهل تصح به الصلاة أم لا Itakapokuwa nguo ni nguo ambayo imeharamishwa, je, inasihi kuifanyia ibada ya swala au haisihi? Aljawabu, jawabu ya swali hili la ishirini na moja anasema rahimahullahu taala, alaslu fi thiyabi wal libasi, asili katika mavazi na nguo, alibaha asili yake ni ibaha ibaha maana yake ni halali kuhalalishwa mavazi yamehalalishwa nguo zimehalalishwa qala Allah ta'ala qul man harrama zinata Allah sema ewe Muhammad waeleze ni nani ambaye anakataza na waharamishia watu mapambo ya Allah tabaraka wa taala alati akhraja li ibadihi ambao Allah tabaraka wa taala ameyaleta kwa ajili ya waja wake wapate kujipamba mapambo hayo, nguo nzuri, mavazi. Allah ndo kayaleta ili waja wake wajipambe kwa mavazi hayo, watayibati min na vyakula vizuri. Nani ambaye anawaharamishia? Anatumia kigezo gani kuharamisha vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala amewahalalishia watu? Surati Al-A'raf katika aya ya 32 فأنكر أككنوش الله تبارك وتعالى نكم كمية على من حرم اللباس juu yule mtu ambaye atakataza mavazi Allah akamkemea akamkataza yule mtu ambaye anawakataza watu kuvaa nguo wal mat'ima wal mashariba akawakataza watu vyakula na akawakataza watu vinywaji Allah amemkemea mtu huyo allati vitu ambavyo mavazi na vyakula na vinywaji akharajaha liibadihi Allah amevitoa na kuvileta kwa ajili ya waja wake ni'matan minhu wa rahma ikiwa ni neema kutoka kwake na ni rahma kutoka kwake Allah tabaraka wa taala fadalla ala ikajulisha aya hii juu ya kwamba anna aslaha al-ibaha asili ya mavazi ni ibaha tumesema ibaha ish maana al-ibaha الحل حلال hatta yati mpaka ije min ash-shar'i ma yadullu ala at-tahrimi ije katika sheria kitu ambacho dalili ambayo itakuwa inajulisha juu ya kuharamisha kwa hiyo itabakia vyakula vyote ni halali na vinywaji vyote ni halali na mavazi yote ni halali hayatakuwa haramu mpaka ije nini mm. mpaka ije dalili ya kuharamisha hapa ndipo husema wale waputaji wa masigara kwamba tuambieni sigara imeandikwa wapi kwamba ni haramu na wale wenye kula mirungi wakasema tuambieni mirungi imeandikwa wapi kwa mirungi ni haramu na wale wa bangi wakasema tuangieni bangi imeandikwa wapi kwa bangi ni haramu simeleka vizuri Tayeb. kila watu wakawa wanahitaji kwamba kile kilevi chao walichonacho kiandikwe kwa jina lake kwamba kiandikwe kwa jina lake ndio kitakuwa haramu na hii ni shubha mbovu ودخل في هذا الاصل na ikaingia katika asli hii asli gani ya ibaha ya mavazi vyakula na vinywaji jamia ma tutakhadhu minhu al-aksiya vitu vyote ambavyo hutengenezewa nguo vitu vyote ambavyo hutengenezewa nguo na vyenyewe vinaingia katika asili ya nini ya uhalali min ayi naw'in kana fahuwa mubahun kwa namna yoyote itakapokuwa basi vitu hivyo itakuwa ni halali kuvitumia walam yuharrimu shari' wala sheria haikuharamisha illa ashiyaa mahsusatan isipokuwa vitu maalum tarji'u ila dafi'i ad-darari wa hifdhi al-ibadi fi dinihim wa ma'ashihim madhara ambayo taksisi ambayo inarejea katika kuondoa madhara kwa waja na kuhifadhi kwa waja dini yao katika kuwahifadhi waja katika dini yao na maisha yao litakapokuwa jambo fulani lina madhara kwa waja basi Allah analiharamisha kama alivyoharamisha nguruwe na nyama za wanyama wakali na ngozi zao walmuharramu min allibasi na yaliyoharamishwa katika mavazi imma limaksabihi alkhabith imma itakuwa kule kuharamishwa kwake sababu ya kuharamishwa ni kwamba lile chumo lake ni baya imeharamishwa kwa sababu ya chumo lake kuwa ni baya kalma ghusubi kama vile nguo ya wizi nguo ya kunyang'anya umechukua nguo ya mtu kwa nguvu pasi na ruksa ya yule mwenye nguo ukamuibia nguo yake eh wanahwihi na mfano wake fahadha tahrimuhu amun lidhukuri walinath nguo kama hizi ambazo ni maghsubi zimetumika nguo za kupokonya nguo za wizi nguo kama hizi zimeharamishwa kwa wanaume na zimeharamishwa kwa wanawake لاشتراك الجميع في في المعنى الذي حرم لاجله kwa sababu ya kushiriki mavazi yote mavazi ya wanaume na ya wanawake yameshiriki katika ile maana iliyopelekea kuharamishwa kwake wa imma muharramun lihayatihi ama inaweza kuwa namna ya pili ya kuharamishwa kwa nguo ni ile shakili ya ile nguo haia ile namna ya ile nguo ilivyo almustamilati ala almafsadati namna ambayo imeenea kwenye uharibifu basi ile nguo inapelekea iwe nini iwe haramu kwa ule mtindo ulitengenezwa ile nguo hii ni namna ngapi ya kuharamishwa kwa nguo ya pili namna ya kwanza ni ipi Muhammad chumo lake na namna ya pili ni ile haya yake sawa sawa anasema rahimahullahu ta'ala almustamilati ala mafsadatin ambayo inakuwa ile namna ile nguo imeenea katika uharibifu katika kuleta fisadi kwenye ardhi nguo kama hizi ziko kathira au sio na fakadhalika hadha muharramun ala sinfaini pia namna hii ya pili ambayo ni namna gani namna ya haia ya nguo ambayo inaleta mafsadi katika ardhi inaenea ala sinfaini katika sinfi zote mbili yani katika namna katika mafungu yote mawili fungu la wanaume ni haramu nguo hiyo na fungu ya wanawake pia nini ni haramu nguo hiyo fayadkhulu fihi inanna namna inaingia katika kuharamisha hiyo nguo alibasu alladhi yahsulu fihi tashabbuh lakini pia inaingia nguo ambayo inapatikana katika nguo hiyo tashabuhu khasun bilkufari tashabuhu maalum kwa makafiri kwamba makafiri wana mavazi yao fulani na haya mavazi yanapelekea wao wajulikane kuwa ni makafiri imeleka vizuri zama zetu yapo mavazi hasa kwa makafiri yapo kama ile mavazi wa mapadri shaona mavazi kwa masista wale hii ni vazi hasa ama makafiri wakawa wana mavazi yao maalum katika sherehe zao katika katika ibada zao wanavaa nguo fulani basi zile nguo midamu zimeshakuwa ni shiari kwao ni alama kwao kwamba ni nguo za kiibada zao ni nguo za makafiri wanavaa hivyo basi muislamu kuvaa na yeye atakuwa mfano nini ameingia katika tashabuhu ya nguo hiyo hii namna ya ngapi inakuwa namna ya tatu ya nguo ambayo imefanya nini imharamishwa nguo ambayo inaingia ndani yake tashabuhu alkhasu bilkufari haya watashabuhu الرجال بالنساء وتشبه الرجال na kujifananisha kwa wanaume bilibasi nisai kwa mavazi ya wanawake bilibasi nisai khassa bihinna kwa mavazi khassa ya wanawake julikana mavazi haya ni mavazi ya wanawake na mwanaume akafanya nini akiendelea kavaa yale mavazi ya wanawake hapa pia baadhi ya ahli ilmi wameeleza kwamba hata ikiwa mathalan ni labda si nguo labda ni viatu mavazi haya yajulikana wanavaa wafu fulani watu waovu watu fulani fujara kama vile wanawake malaya wavaa hivi shanifahamu vizuri basi lile vazi likishakuwa ni alama ya watu fulani basi muislamu aruhusi nini kuvaa kuna maviatu fulani ya kike marefu hivi mtu akivaa kama vile kachuchumaa viatu vya malaya vile mwanamke wa Kiislamu ni haramu kuvaa vile viatu kwa sababu ni viatu vinafahamika kwamba viatu vya watu malaya mwanamke mwenye kujiheshimu mwenye mume wake hawezi kuvaa viatu kama vipi tofautiana vizuri kwa hiyo itakapokuwa mathalan vazi limekuwa ni haswa kwa watu fulani basi wale watu waislamu hawataruhusiwa kufanya nini kulivaa lile vazi na kwao litakuwa ni haramu وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص بهم na pia vile vile wanaume kujifana wanawake na wao kujifananisha na mavazi ya wanaume ambao ni hasa kwa wao mfano labda katika mavazi ya jamii yetu hivi kitenge wanavaa watu gani kitenge hasa ni nguo ya watu gani ya wanawake we baba pia ukaenda kuvaa kitenge haramu sasa kanga ni vazi la nini ya wanawake baba akavinakana pia akavaa nini akavaa kanga lakini swali tuje je taulo ya kujifutia maji kuna ya kike na ya kiume hmm? kuna taulo ya kike hmm? kuna shuka ya kike <laughs> hapo sio sasa itakapokuwa lile vazi ni haswa kwa ajili ya wale watu ndipo linakuwa limefanya nini ni haramu kwa watu kwa watu wengine فهذا النوع نمنا كما هي أسامة شيخ رحمه الله تعالى أخرج البخاري في صحيحه أم من البخاري كتك صحيات حديثه نمع الفوتان نميانان نا ثمانين عن ابن عباس كتوكو ابن عباس رضي الله عنهما anasema laana rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihina min arrijali binnisai mtume sallallahu alayhi wasallam amewalaani wale wenye kujifananisha kuna kwa wanaume wakajifananisha na wanawake wanaume wakajifananisha na wanawake walmutashabbihatu walmutashabbihati minan nisa'i birrijali na wanawake ambao wanajifananisha na wanaume mfano hata mwendo kuna mwendo wa kike au sio mara aonekana mwanaume tembea kama mwanamke aregeza mikono ajitupatupa hivi haramu hapo hmm? haramu itakapokuwa jambo ni haswa kwa ajili ya wanawake basi pia kwa mwanaume nini haramu wanaume kujiingiza katika jambo la kike kama vile kupiga dufu ni haswa ya wanawake au sio sasa kishaonekana mwanaume apiga dufu atakadalili jambo la kike watakao mwanaume wataka nini lakini kuna mambo labda ambayo yatakuwa ni ni amu mambo hayajulikani ya mwanaume wala wala ya mwanamke kama kula kula mkajili ya nani sikwa kila mwanadamu anakula hmm? na kuna baadhi ya mavazi kwa katika jamii yetu huwezi kuyatofautisha kwamba ni ya kike wala kama vile kanda mbili lakini sasa hivi tayari kuna viatu fulani vya, vya, vya kanda mbili vinaonekana ni vya kike au sio vipi na kuna kanda mbili ambazo hazijulikani ni za mwanamke wala ni za mwanaume viatu vya kuogea kama katambuga zile kuna za kike siku hizi na wenyewe wanajaribu kuweka za kike waziweke vi vimarembo marembo kwa sababu mwanamke kaumbwa kwa marembo marembo muone lakini itakapokuwa kitu ni haswa kwa ajili ya wanawake basi kwa mwanaume inakuwa nini ni haram na kikiwa ni haswa kwa ajili ya wanaume na kwa mwanamke inakuwa nini haramu je kwa mfano kama mwanaume mwanamke ampenda sana mme wake ikawa mme wake kasafiri siku nyingi basi baadhi ya siku akawa anavaa shati la mme wake chumbani chumbani lakini anavalia chumbani shati la mume wake takuwa vipi unasemaje shekhi si uko chumbani wanaume wamuone kivipi ni haramu sababu ile ni nguo ya mwanaume na yeye ni nani ni mwanamke sawa sawa sio masala kwamba anaonekana barabarani au haonekani barabarani na <clears throat> akasema Sheikh rahimahullah ta'ala kwa nini kawa hivi fahadha an-naw'u namna hii al hukm fahadha an-naw'u al hukm fihi yaduru ma'a iddatihi hii namna ya hukumu katika haya mavazi yenyewe yaduru ma'a iddatihi siku zote inazunguka na ile dosari yake illa yake nini la wanawake basi wewe mwanaume hauma ila nini ya wanaume wewe mwanamke haimu shi melisheleka vizuri hiyo ndio idda famata wujida tashabbuhu almahdhur wakati wowote ikipatikana ile tashabuhu ambayo imetahadharishwa na sheria ule mfananisho ambao umetahadharishwa na sheria falhukmu baqa'ul mahdhur basi hukumu yake inabakia ni kile kilichotahadharishwa kwamba washaingia tayari katika tashabu mfano wanawake wamekatazwa barabarani kuvaa nguo za kubana je wanaume wameruhusiwa hii hii katazo ni kwa wanawake peke yao hili mkatazo kwa amu au sio kwa sababu linafanya linafanya tahajimu la aura linaubana na kuleta ule mchoro wa ule uchi wa mwanadamu kwamba huyu jamaa makalio yake yako hivi hii ni aibu yake Sheikh Al-Albani aitwa anaita anaita al-auratu al-mughallaba sauti uchi mzito huu hmm? kwa maana ya kwamba mwanamke akipita kavaa nguo zimembana wanaume wapige kelele au sio hawa wanawake siku hizi wanavaa nguo zinawabana ila wanaume wakivaa suruali za kuwabana wanasemaje hiyo haina shida usio sasa kama ilipokuwa haramu kwa wanaume kwa wanawake basi pia ni haramu kwa watu gani kwa wanaume ama mume kumvalia mke wake chumbani na mke kumvalia mume wake chumbani halala haraj haina shida si wako chumbani wenyewe wawili huko usio lakini sasa kaonekana baba atoka kwenda dukani kununua dawa ya mswaki kavaa kikaptura cha kulalia hmm? haramu hii lakini ile ile kaptura yenyewe kuivaa ni haramu sijui umeshaelewa au akavaa kitenge cha mke wake kwa sababu anampenda mke wake anaenda kununua dawa ya mswaki dukani si wapo jamaa kama hawa au sio hmm. kwa hiyo nasema falhukmu biqa'u almahdhur wa mata zala zala na wakati wowote utakapoondoka ile ile illa basi na ile hukumu inafanya nini inaondoka ومن هذا النوع نكتك ومن هذا النوع نكتك نمنا كما هي اللباس الذي فيه صور اللباس الذي فيه صور الحيوانات katika namna kama hii inaingia nguo ambazo zina picha za wanyama mbuni twiga mbuzi eh vitu gani vile ni mavazi ya haramu kuvaa kuna watu misikitini waingie na mapicha ya Kikwete eh picha ya Lipumba picha ya Makufuli makosa manguo ya kampeni haya kuingia nayo misikitini sawa eh? au kuingia nayo katika ibada ya swala hairusi walibasul fakhri walkhuyala na mavazi ya fahari na la mavazi ya fahari mtu anavaa vazi la fahari yani watu wote wanamjua kwamba hili ni vazi la fahari Sheikh Al-Albani alipokuwa akieleza juu ya vazi la fahari asema kwamba kuna baadhi ya watu hudhani kwamba vazi la fahari mpaka liwe lile la ghali sana liko tofauti na jamii tena watu wakivaa anajulikana kavaa vazi la nini la kifahari lakini naweza kuwa vazi ni la kidhalili lakini la kifahari kama vile wanapovaa baadhi ya wanafiziki wanafiziki kwamba ana, inajulikana kwamba nguo iko hivi basi yeye akaikata mguu mmoja ikabaki na mguu na mguu mmoja hii inaitwa ni libasu shuhura pia na yenyewe kwa sababu suruali zote ziko miguu sawa sawa sasa hii moja imekuwa mguu mmoja mrefu nyingine imekuwa mguu mfupi au ika mtu akaichana chana kama vile ikawapazia ya makamba kamba vile mguu mmoja umekaa hivyo mguu mwingine ukachana chana tu kama vile umechenika wenyewe ipi inaingia katika shuhura mtu atakavaa vazi kama hili ataadhibiwa na Allah siku ya kiyama ni vazi la haramu mtu ananunda anaikata kwenye magoti kwenye mapaji ya chini anaichana chana tu eh hii ni shuhura akitembea pia balishe na mwendo kama mguu mmoja anaurusha mwingine kama anaudaka ni makosa tatizo nini amemuona mwanamuziki fulani wa Ulaya basi naye anavaa vile hmm. si hata kuna baadhi ya watu hukata mashati yao yakawa hayana mikono tena eh hiyo anaingia kwenye shughura pia ni makosa wao shati linajulikana kwamba ikiwa shati la mikono mifupi iko namna hii na ikiwa singlet iko namna hii ni ikiwa shati ya mikono mirefu liko hivi sasa wewe unataka ufahamike na watu weenda unanunua shati alafu ulitengenezea mazingira ya shuhura hiyo ni vazi la haramu hiyo ni khuyala kibri mavazi kama haya ni mavazi ya kiburi fahuwa muharramun ala rijali wan nisai vazi kama hili ni haramu kwa wanaume kama ambavyo ni haramu kwa wanawake inajulikana kabisa gauni ni nguo ya mwanamke inayoanzia juu mpaka chini alafu yule mwanamke ile gauni yake akaichana chana ikawa kama pazia akitembea kipande cha peperua huku kingine cha chapeperuka huku kingine cha peperuka huku ile shuhura pamoja kwamba ni mutabarrija pia mpa shuhura ama kusema mawili kwa wakati mmoja simeleka vizuri kwanza kavaa tabarruji alafu pili kavaa nini shuhura ingia katika haramu mavazi ya kifahari mtu kavaa nguo kaichana mpaka karibu ya mapaja afajifanya anaizuia unaizuia vipi wakati umeichana kwa makusudi ili watu wakuone kwamba ulichokivaa ndani kitu gani na ni nguo nzima kabisa lakini mwambia fundi pasua hapa mpaka hivi na huku pasua mpaka hivi na huku pasua mpaka hivi ile ni shuhura simeleka vizuri na hiyo ni haramu kwa wanaume na na kwa wanawake ومن اللباس ان katika mavazi pia yalokatazwa ni haram ma yakunu muharraman ala ar-rijal muhallalan lin-nisa kuna mavazi ambayo ni haramu yanakuwa yenyewe yameharamishwa kwa wanaume lakini yamehalalishwa kwa wanawake wanaume wameharamishiwa wasivae lakini wanawake wamehalalishiwa walidhalika wadhalika kadhahabi walfidda na mfano hivyo ni kama vile dhahabu na fedha dhahabu wavaa wanawake na fedha wavaa wanawake lakini wanaume ni nini ni haramu sawa sawa eh wanaume ni haramu kuhusiana na vazi la dhahabu na hariri kwa wanaume ni haramu kwa kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema inna hadaini yani adh-dhahab wal harir dhahabu na harir haramun ala dhukuri ummati ni haramu kwa wanaume wangu hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Abu Daudi katika namba 1457 wa ghairi wa huwa sahih bimajmu'i turuqihi wa amma al-fidda amma fedha sasa fanahyu 'an al-akli fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda tumekatazwa sisi kula katika vyombo vya dhahabu na vyombo vya fedha kwa hiyo midamu una mapesa yako ukaenda kununua sahani la dhahabu au ukanunua kikombe cha fedha ni haramu kukitumia chombo kama hicho eh kama fi al-Bukhari kama alipokea Imam al-Bukhari katika namba ya hadithi 1537 wa amma labs al khatim al-fiddati lirrijali amma kuba pete ya fedha kwa wanaume fala haraja fihi pete ya fedha faqad ittakhadha an-nabiy khatiman min warq kama fi al-Bukhari katika namba ya hadithi kuhusiana na peti ya mtume namba ya hadithi 5865 pia katika sahiha muslim katika namba 2091 asema shekhe wa aksiyatu alhariri alkhalisa na kuvaa hariri iliyo safi au illati ghalibuha harirun au kitambaa ambacho sehemu yake kubwa ni hariri pia imekatazwa au fiha aktharu min arba'i asabi' min alhariri au katika kile kitambaa cha hariri kuna kipande kuna yani katika kile kile hariri ina ukubwa zaidi ya vidole vinne ويستثنى من من من هذا للرجل inavuliwa katika nguo hii ya hariri kwa wanaume ma duna arba'in asabi kipande ambacho kitakuwa kiko chini ya vidole vinne waona vidole vinne hivi kakipande kadogo kama cha hariri kiweza kuingia katika katika nguo au arba faqat chini yake au hiyo nne peke yake akhraja muslim ametoa hadithi ya muslim katika namba 269 ana umar qali kutoka kwa umar amesema naha nabii sallallahu naha nabiyullah sallallahu alayhi wasallam alikataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam al labsi al kuna kuvaa la hariri wanaume wasivai vazi la hariri ila mawdi'a isba'aini ila kakipande kadogo kainupana kama vile vidole viwili tu au thalathin au arba'in au vidole vitatu au vidole vinne iko hivyo واستعماله na kuitumia hariri fil harbi katika vita au limaradhin au katika maradhi min hakatin wa nahwiha kwa mtu ama kujisugulia akawa anatumia ile kwa matibabu ameambiwa akigua ajisugue na kile kitambaa cha hariri inaweza kumpelekea ugonjwa wake ama ile hali aliyokuwa nayo ikamuondokea au mfano wake katika matibabu au katika mambo ya vita asema shekhe kwamba wakadhalika kama fil Bukhari kama ilivyokuja katika Bukhari katika namba ya hadithi 5839 na Muslim katika namba 2076 annahu sallallahu alayhi wasallam kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam rakhasa li Zubairi alimruhusu Zubairi aliruhusu kwa Zubairi wa Abdurrahman bin Auf na Abdurrahman bin Auf fi labsi alhariri lihaqqi lihaqqati bihima kuvaa kwa hariri kwa ajili ya sugua zile sehemu zao za maradhi au za maumivu au za majeraha kwa ile nini ile hariri wakadhalika kaswatul kaaba pia hariri inaweza kufaa katika kuifunika kaaba ile kaaba kaaba wajua ibrahim kaaba wajua kaaba wajua msikiti unaojua hmm? tùy <laughs> kwa hivyo walmashafi bilhariri na kuuvalisha mashaf kitambaa cha hariri kullu hadha jaizun vitu hivi vyote vinafaa nini vinafaa inajuzu kuvitumia wa amma tahrimu alaksiyatu an-najisa ama uharamu wa mavazi ya najisi kajuludi siba kama ngozi za wanyama wakali simba kuna watu washona nguo za simba ngozi kwa nguo za simba kwamba ni dalili ya ushujaa hmm? fahadha min babi wujubi tajannubi alkhabaith haya mavazi yanaingia katika mlango wa ulazima wa watu kujiweka mbali na vitu vichafu kulluha fi kulli shay'in vyote katika kila kitu chake haifai wa ama sihhatu salati wa adamuha ama usihi wa swala na kutokusihi kwa swala fi thawbi almuharrami katika nguo iliyoharamishwa mutaalliqun bisatri ala hawra shuf yote imezungumzwa hizi nguo zimeharamishwa sawa sawa zimeharamishwa kuvaliwa si ndio maana je ukiswali nayo hii nguo kuswali nayo kunapelekea swala yako iwe haramu isisihi au swala yako itasihi asema shekhe ama katika upande wa kusihi kwa swala sasa hili jambo limefungamana na kustiri uchi kwa sababu sharti ya swala ni kustiri nini uchi. ukiweza kuswali kwa gunia ukastiri uchi wako sita swala yako itasihi au si manake Nimekusihi kwa swala jambo lingine na uharamu ufaa kanga mke wako ni jambo lingine. Kwa hiyo inaweza kuwa nguo ni haramu kuivaa. Suala je, ile nguo kufanyia ibada ya swala? Sindo Sheikh atuambia hapa mwishoni kwamba swala hili katika kulivaa ili vazi ambalo limeharamishwa katika upande wa kusihi kwa swala na kuharibika kwa swala sawa sawa eh? kumefungamana jambo hili na kustiri uchi فإنها كون حقيقة لا تصح به الصلاة فرضا ولا نفلا هي تصح كفانية صلاة فرض ولا صلاة سنة إلا معذورا بجهل أو نسيان إشبكوة كومت وانباي أنا أذور أو جينغا أو هجول وكذلك المضطر نبيه لمتولة الزنقوف فإن كل معذور hakika kila mwenye udhuru sawa sawa idha faala mahdhuran atakapofanya lililotahadharishwa na sheria fil ibadati katika ibada fa ibadatuhu ghairu fasidatin ibada yake haijaharibika sawa eh? kama annahu ghairu athimin kama ambavyo pia mtu huyo sio nani sio mwenye dhambi kwa sababu hajui kwa sababu hajui huu ndio mlango ambao ametufundisha shekhe katika suala la mavazi na tutakomea hapa akituwafikisha Allah tutakuja kuendelea katika aswaru lati tasihu salatu fiha lighairi alkaaba picha ambazo zinafaa kuswali katika picha hizo katika فاسبق وكعبه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم Thank نعم. you.